naon entah yang pelung teh wong kerongok mah jadi puanoknya, nah. Ting tara latihan pernafasan <laughs> merenanya. Anu. Ya, pan penyanyi kayak gitu, bentar latihan pernafasan parodok sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merenah yang pelung teh. Sigana mah pentingnya kayak sarwa atau stripping gitu. Tapi saya nyawa sama ekstasi mah dalam kerja lemahnya tiba anjing balap nya mun anjing rek balap tak tabere nu kita jadi Enak jelema mun marah kenu kitu teh. Ya, berarti anjing. Anjing balap. <laughs> Alah. Ya, ya saya buka cerita aja. Gitu. Can lah ya. Poe kemis germaraban maraban hayam pelung <laughs> Kuring nampak beja Nenek kuring gering parna Dimana? Di Raja Pola uh, Kuring ini Maksud rek ngalongok Ini teh isuk-isuk di Bandung Ya, ya, ya, itu kudu diceritakan lah di itu nama dah Pokoknya ngalongok ini Di Raja Pola Balik teh rada peting Bari panon rada cepat ndak kamar kurang sare Pak udah restoantenya bulak-balik NapiK Bandung teh gesliwat tengah peti kota oge kesrada jempling meh Ka Imah yimpanghellaka tega maksud depan ia laparnyaangan jugaar tabak atau Pukis noonngan nu dagang guys nu ayat teh tinggal tenda-tena gogli di tengah lapang teaga nopoe ka was di Guha cenahma eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut keur ngurak mang Usep ngurak <laughs> tukang ngurak nanaon dengan gelap gelap nya akhirnya kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik jalan hampir tekat tenjo nenyo beca siga bemo nah <laughs> kalau jauh-jauhnya beca jeng bemo kutunuh mah gitu bakat kutunuh tersadar kuring ngalanya oh, bahaya ya, Waduh, jadi benar-benar pula emang mobil ngalanya banyak. Nah, Gas kacak setakerna mobil ngoloyong kakencak ampir naik kana trotoar Kaci kuring ruawasna rem ditincak satarikna Nepi ngajerit soranana ngajerit maratan langit Kawas ABG kecak buta <laughs> ah. Eter eh, ruas kecan beaknya, punya u can game ruas can beak di jerote ujung-ujung torool mobil Kijang Ki polisi tilu2 turun2 turun anu hijicing mobilka ciri poinya biasa nanya Simjeng STNK Bari pepeleeknyarita nupirante Tong Bari mabo bisa nabrak jalan itu Hmm. nama Selamat malam hela Nah gitu kan kadang nama sopan santun polisi teh tong mau ke gitu atau dah sanes zaman nah you know. eh, gitu padahal deh padahalnya <coughs> kukuring geus dijelaskan kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi tedaek percaya mang tinggal ngadon ngomong-ngomong denda menta Rp 200.000 jeng bari setengah maksa ayaku euh kaernya Pahal tuh menang petteria peraturan Maknya Na hmm, pikir-pikir telah percuma Pasea oge teguna da pasti nu menang manehna Pari jeng teriho hatnya kaaksa kuring merek. dari menang duit tina teridote ama mau jadi daging percuma mau jadi bekok-bekok aca nopuh menjadi ah, dosa tapi baylah data mau urusan meranehanan ngankuring menjadi hayang nanya dan Nahha ayaah undang-undang nah jeleman yupiran nga lenyap diendah taetaeta nucan jelas teh lamun seg ayayama peraturan anak ten naun kuri rumah ngan lamun oboh berarti nya etak merenung ngaranana oknum teh gitu matakahtur Ka bapak Kapolda Nukitu teh tekengeg aya beleh ngaresak Citra polisi tinggal Pan aya paribasna, karena nila setitik rusak susu sebelanga, kulantaran oknum 2 polisi auwibawang To ngopogorah polisi retet tinggal Muhammad Toha eh, jadinya Muhammad tohanya kasak itu panginten ka bapak-bapak anu diluhur Nogaduh wewenang hatur Nuhun pisanti simkuring rumah sa simkuringmahrah hayat Lettik Nulooba Tengerti kutingkah pola polisi Wasallam Abdi Dul Sumbang sarang teman-temanuh <laughs>